onima koji žele da dojenje bude potpuno. Otac djeteta je dužan da ih prema svojoj mogućnosti hrani i odjeva. Niko neka se ne zadužuje iznad mogućnosti svojih. Majka ne smije da trpi štetu zbog djeteta svoga, a ni otac zbog svoga djeteta. I nasljednik je dužan sve to. Ako njih dvoje na lijep način i sporazumno odluče da dijete odbiju, to nije grijeh. A ako zaželite da djeci svojoj doilje nađete, pa nije grijeh kad od srca ono što ste naumili dadete. Allah se, Allaha se bojte i znajte da Allah dobro vidi ono što radite majke neka doje djecu svoju, i mušku i žensku. Pune dvije godine. Onima koji žele da dojenje bude potpuno. Ovo se može odnositi i na muževe, muževe koji žele da dojenje bude potpuno, a može se odnositi i na same dojilje. Dojilje koje žele da dojenje bude potpuno, neka svoju djecu doje dvije pune godine. I nasljednik je dužan sve to. Nasljednik djeteta, onaj koji nasljeđuje dijete, je dužan ono što je dužan i roditelj. Ako njih dvoje na lijep način i sporazumno odluče da dijete odbiju, to nije grijeh. Ako njih dvoje odluče da prije dvije godine, prije pune dvije godine, odbiju dijete, to nije grijeh. Iz ovoga ajeta učimo da su majke dužne dojiti svoju djecu. Da je to njihova obaveza. i u tome se ogleda Allahova milost prema ljudima, prema djeci, prema novorođenčani. I ta milost je veća od milosti njihovih majki. Allah naređuje majkama da doje svoju djecu. Iako majke po svojoj prirodi vole svoju djecu. Nježne su prema njima. I ta njihova ljubav i želja će ih navesti da doje svoju djecu. Ali i pored toga Allah im naređuje i propisuje da ih doje, što znači da je Allahova milost i ljubav prema novorođenčetu, novorođenčetu veća od ljubavi i milosti njegove majke. Da bi dojenje bilo potpuno, ono treba trajati dvije pune godine. Puno ili potpuno dojenje traje dvije godine, što se jasno vidi iz riječi Allaha Đalešanuhu onima koji žele da njihovo dojenje bude potpuno. Ali, dozvoljeno je dijete odbiti i prije dvije godine, ali pod kojim uvjetima? Prvi uvjet je da to bude sporazumno. Uz obostrani pristanak roditelja. Svoj pristanak za odbijanje djeteta prije dvije pune godine moraju dati i majka i otac. I drugi uvjet, savjetovanje da se savjetuju i konsultuju sa stručnim licima u pogledu toga. Da li je bolje za dijete da ga odbiju ili da ga majka doji dvije pune godine. Ova obaveza izdržavanja i hranjenja koja pada na oca, oca novorođenčeta, ne prestaje važiti i nakon razvoda. Ako bi se desilo da muž razvede ženu dok ona doji, on je i dalje obavezan da se financijski stara o njoj da je odjeva i hrani. Zašto? Zato što je uzrok te obaveze dojenje, a dojenje nije prestalo. I sve dok važi taj uzrok, važi i propis. I u ovom slučaju, kao i u slučaju bračnosti, muž je dužan da hrani i odjeva ilju. Bila ona s njim ili, ili se razveli. Koliko je muž u tom slučaju dužan? Koji je to iznos? I koja je to vrsta hrane i odjeće koju je dužan obezbijediti dojenje. Prema čemu ili prema čijem stanju se to određuje? Prema čijem imovinskom stanju se to određuje? Prema imovinskom stanju muža ili žene ili prema imovinskom stanju i muža i žene zajedno. Ispravno je da se ova obaveza izvršava shodno muževom imovinskom stanju. Jer Allah lešanu u drugom kuranskom ajetu kaže li yunfik zu satin min sa'tih a imućni neka dijele iz svoga i neka daju iz svoga imetka prema svojim mogućnostima. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهُ A onaj koji je u oskudici, neka također da prema svojim mogućnostima. Postoje i druga mišljenja da se u obzir uzima imovinsko stanje žene i da se ženi do ili u ovom slučaju daje prema njenom imovinskom stanju, ali i mišljenje da se gleda imovinsko stanje i jednog i drugog. Ako su imućni, dužan je da joj obezbijedi hranu i odjeću koja priliči imućnim ženama. Ako su siromašni, onda u skladu sa svojim stanjem. Ako je jedno imućno, a drugo siromašno, onda se uzima neka srednja vrijednost. Međutim, ispravno je da muž izdvaja onoliko koliko njegove koliko mu dozvoljavaju njegove financijske mogućnosti. Jer u ajetu se kaže da je muž, otac djeteta, dužan da ih odjeva i hrani. Ali je to neodređeno. Međutim, na kraju se kaže u skladu s običajem. Prema običaju. Prema njegovim mogućnostima. A ovaj drugi ajet nam je pojasnio da u osnovi muž daje ili izdvaja iz svog imetka za financijsku skrb i za financijsko izdržavanje onoliko koliko su i nasljednik je dužan sve to. Onaj koji nasljeđuje dijete, on isto tako ima obavezu da se financijski stara o njemu. Ako bi pretpostavili ili ako pretpostavimo smrt onog osnovnog skrbitelja, njegovog oca. Jer je u islamu pravilo da onaj koji ima određena prava, ima i obaveze. Nasljednici imaju pravo na nasljedstvo, shodno tome imaju obavezu da se financijski staraju o onima od kojih nasljeđuju. Ako bi oni ostali bez imetka, ako se oni ne bi mogli sami starati o sebi. I ovo je generalno pravilo ne samo u slučaju novorođenčeta. Svako ko nasljeđuje i ko je nasljednik, da se u ovom momentu desi smrt nekog od njegovih bližih rođaka i on je nasljednik, dužan je da se o tom nasljedniku za vrijeme njegova života financijski stara ako on nije u mogućnosti da se sam o sebi brine i ako on nema materijalne mogućnosti da pokrije svoje potrebe. I to pravilo učimo iz ovoga, ovoga ajeta. A ako zaželite da djeci svojoj doilje nađete, pa nije grije kad od srca ono što ste naumili dadete dozvoljeno je da otac djeteta unajmi dojinu iz bilo kojeg razloga. Ako njegova majka nema mlijeka, ili se dogovori s majkom da nađu dojinu djetetu, ali je u svakom slučaju njegova majka preča. Majka majki se, majci se daje prednost. Jer je ona nježnija, ona više voli svoje dijete, njeno mlijeko više odgovara djetetu, ali se i na taj način uspostavlja i jača ta emotivna veza između majke i njenog djeteta. To čovjek ne može uraditi bez njene volje i pristanka samo u slučaju da se dogovore može unajmiti e, dojilju, ali u svakom slučaju e, majka djeteta je preča i ima više prava na, a to joj je na kraju krajeva, rekli smo i šerijatska obaveza. U ovom ajetu imamo i neke opće propise. Ovo su bili propisi koji se tiču samog dojenja. Imamo i neke opće propise. Kao što su prvo zabrana nanošenja štete supružniku. Zabranjeno je mužu da nanosi štetu ženi, a i ženi da nanosi bilo kakvu štetu svome mužu. I ne samo supružniku, nego bilo kome od ljudi. To učimo iz riječi Allaha Želešanuhu, majka ne smije da trpi štetu zbog djeteta svoga, a ni otac zbog svoga djeteta. Iz riječi Allaha Želešanuhu u skladu sa običajem, neka ih odjevaju i neka ih hrane u skladu sa običajem, e, vidimo ili učimo da je običaj mjerodavan u određivanju donjeg praga materijalnih obaveza supruga. Običaj je taj koji definiše vrstu, količinu i način tih obaveza, način na koji se te obaveze izvršavaju. Pod uvjetom da se običaj ne kosi sa kuranskim tekstom ili riječima poslanika sallallahu alaihi Običaj vidimo u velikom broju pitanja igra važnu ulogu. I on je to mjerilo i parametar po kome se postupa. Običaj ima snagu, ima pravnu snagu da nešto ograniči, odredi, definiše. I ovaj pojam se često koristi u Kur'anu, bil ma'ruf, u skladu sa običajem. Njima pripada isto onoliko koliko su dužne u skladu sa običajem. Ovdje se kaže, otac djeteta, je dužan da ih u skladu s običajem hrani i odjeva. Što nam govori da običaj u islamu ima pravnu snagu. Da je on izvor propisa i da se na njega poziva kada god nemamo jasan tekst iz Kur'ana ili sunneta poslanika sallallahu alaihi wasallam. Treći propis, opći, kojeg učimo iz ovoga ajeta, jeste da nadničar u bilo, u bilo kojoj formi ima pravo na dogovorenu nadnicu i ništa iznad toga. Ako se sa svojim poslodavcom u početku dogovori oko nadnice, on na kraju, nakon izvršenog posla, ima pravo na dogovorenu nadnicu. Ovdje se spominje unajmljivanje dojilje. I njoj pripada ono što su se na početku dogovorili i ta nadnica mora biti isplaćena onako kako je dogovoreno. Bez odugovlačenja i bez umanjivanja. U narednom kuranskom ajetu uzvišeni Allah Đelešanuhu kaže A'udhu billahi minashaitanir rajim والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجرهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير Žene su dužne da čekaju četiri mjeseca i deset dana posle smrti svojih muževa. I kad one ispune njima propisano vrijeme za čekanje, vi niste odgovorni za ono što one po zakonu sa sobom urade, a Allah dobro zna ono što vi radite. U ovome ajetu tretira se priček udovice, žene koja je ostala bez muža. Taj priček traje tačno i precizno četiri mjeseca i deset dana. I on se ne razlikuje u situaciji kada ako se smrt desila prije intimnog odnosa ili poslije intimnog odnosa. I u jednoj i u drugoj situaciji žena je dužna nakon smrti muža čekati četiri mjeseca i deset dana. Jedini izuzetak iz ovog propisa su trudnice. Trudnice neće čekati četiri mjeseca i deset dana, nego do kraja trudnoće, dok ne rode. O tome govori drugi kuranski ajet u kome Allah Đulešanu kaže وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ jedane hamlehun A trudnice neka čekaju dok se ne porode. Ovo je opći propis, iz ovog općeg propisa se izdvajaju samo trudnice. Šta je mudrost pričeka četiri mjeseca i deset dana? Zašto su, zašto je baš određena, određen ovaj vremenski rok, ovaj vremenski period? Tačno četiri mjeseca i deset dana. Neki učenjaci kažu da je mudrost u tome što prije ovog vremenskog perioda ili da je najkraći vremenski period nakon kojeg dijete oživi četiri mjeseca. Na taj način smo sigurni da žena nije, da jeste ili nije trudna. Nakon što oživi plod, tad smo sigurni da je žena trudna ako je nosjeća ili ako se ništa ne desi da nije trudna. A ovih deset dana je dodato iz predostrožnosti. Međutim, ovo mišljenje je sporno, ili ovo obrazloženje je sporno, iz jednostavnog razloga što i starijoj ženi može umrijeti muž. Ženi koja je dostigla dob biološke neplodnosti kada više ne može rađati. To obrazloženje u ovom slučaju nema smisla. Da čeka četiri mjeseca kako bi se utvrdila, utvrdilo je li trudna ili nije trudna, jer takve osobe, takve žene više ne mogu, ne mogu zatrudniti. Ili ako se prije smrti nije desio intimni odnos. I u tom slučaju ovo obrazloženje nema smisla. Postoji jedno drugo obrazloženje koje bi se, hajde da kažem, moglo smatrati i prihvatljivijim i relevantnijim, a ono je da je u džahilijetu, u predislamskom periodu, ženi kojoj umre muž bila obaveza da u sama boravi godinu dana u zatvorenoj prostoriji u kojoj je imala pravo samo na hranu i piće, ali nije imala pravo na ličnu higijenu, na kupanje, na čišćenje. Čitavu godinu dana je bila zatvorena i nakon toga, nakon isteka tog perioda, su provodili određene rituale koji su, koji odgovaraju e, stadiju razvijenosti ljudskog roda u tom, u njihovom, e, u vremenu. I iz tog razloga je Allah Želešanuhu e, period za čekanje ograničio na četiri mjeseca. Četiri mjeseca je otprilike dovoljno da žena prežali svog muža, da se e, da u nekom e, doglednom periodu razmišlja o svojoj sudbini, hoće li se udati, hoće li ostati živjeti sama, Četiri mjeseca je jedna trećina godine, a ovih deset dana to je jedna trećina mjeseca, a jedna trećina e, i iz drugih propisa znamo ima svoje utemeljenje u, u, ovoj vjeri. Jedna trećina se spominje i u drugim propisima i u drugim situacijama. Tako da bi se to moglo, e, moglo prihvatiti kao nekakvo razumno objašnjenje ili obrazloženje zbog čega četiri mjeseca i deset, deset dana. Nakon isteka ovog perioda, žena ima pravo da radi u skladu sa običajem i u skladu sa Božijim propisima ono što ona sama odluči. A ako bi i prije toga nešto uradila, ako bi uradila ono što joj je zabranjeno, Allah ovdje kaže vama nije grijeh za ono što one učine. To je starateljima, njenim starateljima. Onima koji se brinu o njoj. Njima nije grijeh. Oni nisu griješni zbog onoga što ona u tom periodu uradi. Ali nakon što istikne taj period, ona ima pravo da o svojoj sudbini samovoljno i samostalno odluči. Ali u skladu sa pravilima, u skladu sa propisima koje u tom slučaju ne smije prekoračivati i ne smije uraditi ništa sa čime njen gospodar neće biti zadovoljan. Molim uzvišenog Allaha Đulešanu da nam se smiluje, da nam oprosti grijehe, poduči nas onome što ne znamo i da ono što naučimo bude dokaz za nas, a ne protiv nas na sudnjem danu i da bude na vagi naših dobrih dijela. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم